haraheze imyaka itandatu bakora badahembwa bakavuga ko bihanganye ariko barabura nyayo imyidogo ni myinshi ku bantu bakwa amafaranga kugira ngo bahindurirwe ibipimo mu gihe baba batowe k'umugero wa covid cumi n'icyenda umushyikiranganji w'amagara y'abantu asaba ko abo boza barabatoma ko urutoke abarimyi b'igitegwa cy'umuceri bo muri komine manda bafite amakenga ku gifumbire fomi bagara ndetse kubaha ikaze muri ano makuru tuhera mu bijyanye n'amagara y'abantu mu kiranganji w'amagara y'abantu amagarira abantu kuza baratanga inkuru mu ibanga iyo batswe ibiturire ku bipimo by'umugera wa covid cumi n'icyenda ni mu gihe hari imyidogo y'abantu batandukanye cyane cyane abashaka gufata ingendo mu mahanga bavuga ko bipimishije bagatogwa umugera wa covid cumi n'icyenda hari abantu bakorana n'abapima baca bababwira ngo batanga amafaranga kugira ngo bahindurirwe ibyo bipimo Tadeni Kumana avuga ko abazofatwa bazoca bashikiriza ubutungane tumukurikira amajwi we akaba yaturukanijwe na mugenzi wacu Artie Kavaushi ibyo bintu twarabyumvise turaza ngaha mu kigo cya ENSP turabaza je nibaza yuko abodufasha arabo twereka kuko biragoye ko umuntu wumva avuga ati je bantoye indwara hanyuma naciye mbona abantu bampamagara kugira ngo bambwire ko ntarwaye rero turabaza ati mbega none hari umuntu yoza akatubwira akatwongorera ati mbe uwampamagaye n'uyu kugira tugikorere twarabuze aho twohera ariko icyo kintu tukiriko ko twaramaze kubishikiriza abajejwe umutekano kugira ngo badufashe buke buke icyo tuzi ni uko abamaze gufatwa muri ibyo bintu bahanwa kandi bimbishimishije e, nayo handi abakeneye kugenda hanze ntibisabwa ko baza muri iyo mu bisanzwe ko twabivuze umuntu asaba randevu ku telefone akaza bakamupima hanyuma inyishu akayironkera ku telefone ni ukuvuga rero abantu baza ngaha muri NSP kurondera inyishu nabo nyene numva haba harimo ikibazo kuko iyo bakubwiye ko inyishu gusanga mu telefone muhira urinda kuza ngaha gukora iki mugabo nta nyambi buragahonzi twebwe turiko turaraba aho hose hoba hari inzitizi kugira ngo abenegihugu bafate ingendo batunganirizwe nta nkeka yuko uwo uzofatwa tuzomuhana kandi bikurije amategeko Sade kumana umushyiranganji w'amagara y'abantu mu bijyanye no kumenyesha amakuru urwego ruvugira abarwayi semabu rurakeza radisanganiro nyarwanda bafata kano kanya ko gushimira radiyo na televiziyo isanganiro kuko ni ikinyamakuru gaje kuraba ubu dukora ku buzima bwinshi bw'igihugu haba mu biganiro haba mu makuru mudushikiriza ni ukuri twebwe je nk'umurundi akurikirana ibiganiro bya radiyo televiziyo isanganiro ni ukuri turashima cyane turashima rwose urabye ukuntu mukora ni ukuri murafasha mu iterambere ry'igihugu murafasha mu magara y'abantu mu magara y'abarundi mugira ibiganiro by'ukuri bikora ku mutima bikora ku buzima novuga bwose bw'igihugu rero ni ukuri turabakeje turashima cyane ibikorwa byanyu ariko dusaba ko hari ibiganiro bimwe bimwe mutanga umwanya muto byosaba ko mwagura eh, hama muragerageje kuraba hariho ibiganiro nk'umwanya munini cyane tuvuga nk'ibiganiro bya bya politike ariko muraba mukaza muragerageza muraba ubuzima bwose bw'igihugu nka bijya biganiro tuvuga ko bikomakomeye mukaraba ukuntu mwoca mu bisata byose kuko hari ibiganiro abarundi bamaze kumenyera bakurikirana rero mwoza muravanga ntimugumire ku bya politike gusa ariko mukaraba n'ubuzima bw'igihugu byose mukabivuga rero muri rusange ejo nk'umurundi nkurikirana ibiganiro byanyu ni ukuri muradushika ku nyota turashima rwose isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirindwi ku minota mirongo itatu n'ibiri ano makuru tuhateguye abandanya mu bijyanye n'indero ni mu ntara ya muyinga abigisha bakwitsa kivu muri iyo ntara basaba leta ko yubaha agahembo kabo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abo bigisha bavuga ko bihanganye imyaka yaba bitandatu mu buyobozi bw'indero mu ntara y'abakutsa kivi mugabo kuva icyo gihe gushika uyu munsi nta gahimbaza musi k'umukutsa kivi kigeze gasubira kuboneka nk'ubu ndishyuza miliyoni zibiri bagasaba rero ko ayo mafaranga yose yose bayaronswa dusaba yuko leta bisanzwe ibyemera ubushikanganje bw'indero bukaba bwemera yuko abakutsa kivi bahari butanga ako gashiruka bute mbere bahereye ico gihe cose batarakaronka mu buyobozi bw'indero mu ntara bamenyesha ko ikibazo c'abo bakutsa kivi bagishikirije ababakurira ngo n'inomero z'amakonte yabo bohemberwa ko yaratanzwe bagasaba abo bigisha kurindirana umwizero intara ya muyinga ikaba ikenye abigisha bababa amajana icenda ari naho yikora kubigisha usanga benshi babakutsa kivi n'abakorerabushake pierre claver barundi muyinga radiyo isanganiro arakoze mugenzi wacu pe clave barundi tuve mu bijanye n'indiro twandanize mu bijanye n'inyubako leta y'u Burundi ngo yaradanye ubuhinga bwa none ibyo bita logiciel mu rurimi rw'igifaransa bwo gusuzuma ubukomezi bw'amabarabara ariko arakogwa byatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe inyubako ku muhinga mu kuri uyu wa mbere igihe ariko ashikiriza ibyo bushikiranganje bwaranguye mu gice cya mbere c'umwaka wa 2021 ushira 2022 duca dusanga iyo logiciel yabaye import yiwacu yerekana ko mu mabarabara mengo ni a4,7 imyaka ine n'amezi indwi baraba cyangwa gusobanurika icyo riratwereka yuko iyo rushyikiye riratwereka yuko kugira rizomara imyaka mirongo ibiri amakushe dutezwa guhindura ni ukuvuga yuko ururama baratuzokubaka ayo makushe dutegerezwa kuyakora uko rushyikiye riyerekana kugira barizomara imyaka mirongo ibiri itangure kubona gutoboka ni ukuvuga yuko iyo sitarateji yaramaze gufatwa nta barabara ricubakwa iyi logiciel idakoreshejwe muri ARB ku mabarabara ya kera hari amatide yakozwe y'amabarabara yose dore de réhabilitation y'amabarabara yose hari ordre de priorité ni ukuvuga ko aya mabara yose ubona ya kera ari muri urwo rutonde muri ARB wingene uko uburyo buzogenda buraboneka hari ordre de priorité ingene amabara azogenda arakorwa yose arimo muri muri ayo maplan annuel ya ARB mu bijyanye n'uburimyi abarimyi b'umuceri bo muri zone ya nyamabere ni muri komine mpande intara y'ububanza barafite amakenga ku bijyanye n'ikena ry'ifumbire ya fomi bita totahaza umushyikirangantzi w'uburimyi ibidukikije n'ubworozi akaba abahumuriza akaba akabamenyesheje ko iyo fumbire igiye kuboneka vuba ni mu rugendo yagize kuri uyu wa mbere ivete n'iry'imbere muri urwo rugendo umushikiranganji Gide burema avuga ko yishikiye ku kibuga kugira ngo atorere inyishu imyidogo y'abarimyi imaze iminsi yibonekeza ku bijyanye n'ifumbire ya fomi hari hagize iminsi hari urukurukuru mu ibarabara aho bavuga yuko baba bafite ifumbire fomi ibakorera ari ifumbire itameze neza ibicericeri abandi bakavuga yuko ari ifumbire irimo umusenyi reka mbere n'abari biyumvira yuko ngo atafumbire ihari na cyane cyane totahaza n'abagara kuko imvura yoyo baramaze kuyironka kuri ubwo bukene bw'ifumbiri uwurongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bubanza ndikubaganwa emmanuel avuga ko byatumwe n'ikena ry'igitoro bivutse mwenuka nyine yuko imbere muri sitoke ihari kandi ko hari ikibazo gusa cy'ukungene ishika mu ntara utwara koperative irimo umuceri bagira ibyabaye Diodone Mabuye wabona ko ikibazo kiri hanini ku rugero rwinshi rw'ifumbire ya totahaza bakoresha kugira baronke umwimbu mwinshi sinovuga ngo ntikora gusa gukora irakora turito no kuvuga ko bisaba ko tugira nyinshi ntitwari tumenyereye kuyikoresha mu buryo bw'uko twari tumenyereye ya yindi yitwa ire na deyari ariko rero ku bw'icyo mwo dufasha tukaraba ukuntu mwo tugabaniriza ku mabeyi yahujya bufu kugira ngo tubane umurenge gushira ko ifumbire nyinshi mwimbu uraboneka ubwo kubera nk'ufise uburyo buke uvata imbasha ayo kugura ifumbire ndayakura kazogira rotari ntihaca hoho umuhinga mu kigo yizawe enjeniyeri wirira akoze abona ko abarimyi babandanya bakoresha urugero rw'ifumbire babwiwe n'ikigo fomi icyo uragomba kubaha nk'impanuro ni uko ibi by'indimo iyo bakubwiye urugero ukoresha si byiza yuko uja hejuru urwo rugero rwinshi rw'umwavu bibwira ngo baje kongeramwo rurerure rurenze ubwo babwiwe si byiza kuko bica biza konona indimo ugasubira inyuma mu mwimbu umushikiranganji deogide rurema yaciye asaba abakozi bo mu bushikiranganji mu ntara gukurikiranira hafi abarimyi kugira ngo babafashe gutorera inyishu ibibazo byibonekeza arakoze mugenzi wacu ivete n'ijya imbere ntayababwiye mu ntago zano makuru abantu batanu bo ku mutumba mwange muri komine ntara ya barinjirwa agashoro k'igipolisi mu rumonge ku mugoroba kuri wa mbere bariko bakogwa ko amatohoza ku ruhara rwabo mu yicwa akubiswe ry'umunyagihugu eh, wo kuri uwo mutumba kumigamo kuri uyu wa mbere nyene nkuko mu ntwaro ku mutumba no mu gipolisi mu rumonge babivuga umukuru w'umutumba mwange asaba abarongoye kwitura inzego zibijejwe mu gihe c'amatati mu rumonge Jean Pierre abo bose uko ari batanu bafashwe mu nyuma y'urupfu rwa sadi kinono nk'uko amakuru dukura mu mu gacimbiri mbuga ku mutumba mwanga bivuga umwe nuwagirizwa ko yakubise kugeza yishe kinono bandi babiri bagirizwa kudatabara uwundi ni inye n'ikirabo bari bamye bizimirizamo akanyota uwundi n'uwari afitiye ibihumbi bine n'amajyana munani mu mafaranga y'amarundi uwo yishwe nk'uko amakuru ava mu gipolisi mu rumonga bivuga imbere y'aho ariko uwo yishwe akubiswe imigere yari ko urukanywa n'uwagirizwa ku mwaka ubuzima ari muri abo bafashwe mu nyuma ariko birahinduka kwirinda kwihanira ariko bitura inzego z'ubutungane mu gihe cyose hoba hari icyo batumvikanye ko ikindi bahati yibutsa abanyamwange nuko kizira kikaziririzwa kugurura ikirabo mu masaha y'akazi mbere n'iyo umuntu agiye kwivuna akanyota akirinda kuvanga ubwoko bwinshi bw'ibinyobwa bivamwo akaboregwe karenze urugero jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro Murakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago tugaruke mu gisata cy'uburimyi inka n'impene n'ingurube byatanzwe ku banyagihugu n'umugambi Prodefi mu ntara karusi bamwe barabiri ahandi naho bayifata nabi imyonga yatunganijwe kijambere yarononekaye abarongoye intwaro bari kumwe n'abakorera mu bisata bitandukanye muri iyo ntara bamenyesha ko batewe amakenga niyo nonekara ry'ibikorwa by'iterambere by'uwo mugambi mu nama yo kuri uyu wa mbere bakaba barabiye hamwe icyokorwa kugira ngo ibyo nonekaye bisanugwe Blaise Pascal Kararumiye Ramatani Mbarushimana Kariniya w'intara ya Karusi ati amabarabara yubatswe mu mugambi prodefi biraboneka ko muri iki gihe hamwe hamwe yononekaye ahandi arasiba mu turere tumwe tumwe tw'amakomine y'iyo ntara ngo nico kimwe n'inyubakwa z'imyonga yari yatunganijwe kijambere mu ntumbero yo kugwiza umwimbo w'abanyagihugu izo nyubakwa hamwe hamwe ngusanga zarononekaye n'umuyobozi w'ibiro by'intara bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije aramwunganira ashikiriza ko ibitungwa bimwe bimwe inka impene n'ingurube byatanzwe mu banyagihugu muri uwo mugambi wa prodefi byagurishijwe amategeko cyangwa amasezerano bumvikanye n'ababihawe adakurikijwe ibyo izo ndongozi zombi z'intara ya karusi babishikirije kuri uyu wa mbere mu nama yabahuza n'abarongoye uwo mugambi prodefi mu karere ko hagati n'abantu bose begwa n'uwo mugambi kuva muri komine gushika ku rwego rw'intara Kiza Didasi arongoye uwo mugambi mu karere ko hagati ati iyi nama yateguranywe n'abarongoye intwaro hamwe n'abegwa n'uwo mugambi kugira ngo bumvikane hamwe icyokorwa hanyuma iyi migambi yaranguriwe abanyagihugu ntiheze isubira inyuma itabafashije gutera imbere avuga ko uwo mugambi prodefi ya kabiri ugiye guherana n'uwo mwaka ngo hanyuma kuva ku itariki mirongo itatu n'imwe kigarama ibikorwa byose byakozwe bizoheza bishyikirizwa abanyagihugu biheze bize birasuzumwa n'abarongoye intara hamwe n'ama komine kabo haraheze imyaka itandatu bakora abadahembwa bakavuga ko bihanganye ariko bakabura nyidogo ni myinshi ku bantu bakwa amafaranga kugira ngo bahindurirwe impapuro mu gihe baba batowe ko umugera wa covid cumi n'icyenda w'amagara y'abantu asaba ko abo bantu batoza amafaranga boza baradoma ko urutoke nabo bagashikanwa imbere y'ubutungane n'abarimyi b'igitegwa cy'umuceri bo muri komine mpanda bafise amakenga guhinga kwikena ry'ifumbire fomi bita bagara mu kiranganji mu byagejwe uburimyi mu rugendo yagize kuri wa mbere akamenyeje ko iyo fumbire igiye kuboneka naha ku isaha zitandatu zirenga ko iminota mirongo ine n'ine duce dusodera n'amakuru ndabashimire mwebwe mwese mwamwe yateze abiri